Ve den an der ar dar betaim bo rulet gedo gamionetenn, be de tuem dem zamei Ti we han e Ya, den deul am rui he. Ve heret or bo di djula di e ti an i greiz tout. Sa ape se ni veren di ar blaken vari? Me chot, me chuchon je gober. Me edleve dain bo greit, ke mez berma.